Але це вже не був колишній буран. Видимість відчутно поліпшилася. І філмарш чемно спитав: Як, на вашу думку, сер, чи не краще рушати? Турбален та бельгієць Раймон, покликавши на допомогу жака Антуана, вже складали пошкоджений намет, обмітаючи з нього сніг рукавицями. Була обідня пора. Натомлені страхом люди виголодались і Патлоу грів у своєму наметі обід на всіх. Як сидіти та чекати години, то ліпше йти, майнуло матросові. Але ж капітан Криголама обіцяв літак. Чи варто зриватися з місця? У відповідь начальникові Булат кивнув Діло ваше, сер. Його почала дратувати надмірна чемність сіла марша і на думку спали Жак Антуанові слова. Звичайнісінька дипломатія мосьє. А що, коли цей триклятий вітрюган ще довго завиватиме? раптом подумав Булат матрос, тепер уже розсердившись на самого себе. Сидітимемо в наметах, як ховрахи, а літак однаково не зможе приземлитися. Що тоді? Матрос неприязно глянув на француза, з капюшону якого стримів лише довгий ніс. Це було навіть символічно. Філмарш про всяк випадок зв'язався з капітаном ще раз. Прогнози були невтішні. Криголам у паковій кризі щільно затертий з усіх боків, а в японців на базі сьова знову піднявся вітер. Начальник сказав. Я порадився з капітаном. Літак зараз не зможе сісти на шельф. Капітан рекомендує йти в напрямку Мускехбукти. Останні слова професора почув лорд. Мускегбукта, сер. А чи не варто нам завітати в гості на південно африканську станцію Санаї? Зернистий фірмовий сніг лопотів по халявах унтів і доводилося кричати. Матрос перепитав до муских букти? Карту цього району він добре знав. Між криголамом та муских буктою лежав довжелезний виступ, стомильний крижаний мис, шельфовий льодовик Белінгсгаузена, довгий і вузький. А криголам тим часом підійде до муских букти, пояснив доктор Марш. Навіть коли б довелося йти на лижах усю дорогу, ми зекономимо цілий день. Муских букта якраз на північ, а Роберт Скотт дрейфує по діагоналі від нас. Розумієте вигоду? Булат кивнув. Йому стало трохи смішно. Полярницький ентузіазм Філа Марша геть пропав. Тепер професор, чи не найдужчий від усіх, квапився до Криголама. В цьому був резон Фінал не можна розтягати безмежно. З-під снігу вигрібся рудий пес. Він тричі гавкнув і прислухався. А коли йому ніхто не відповів, почав розкидати лапами найближчий горбик. Сніг у тому місці заворушився, і незабаром на поверхню виліз другий собака, давній ворог ватажка. Вони вишкірились один на одного. Та рябий одержавши від рудого ватага точний удар щелепами, раптом відійшов і ліг, визнавши зверхність дужчого. Рудий підібгав хвіст і коротко завив. Тоді з під снігу почали вилазити інші собаки, розімлілі, голодні. Нельсон вже відкрив кілька бляшанок собачого панікану і почав розкладати на снігу. Деякі пси тут же починали гризти мерзлі консерви. Інші ревно стежили за чужим шматком. Чуже завжди здається більшим і кращим. І лише тоді лягали і брали лапами свій пайок. Як люди, сказав Жак Антуан, тільки люди лукавіші. Його улюбленою темою були аналогії між собаками і людьми. Це давно впадало в очі. Затуляючи рукавицею ніс. Він поплентався проти вітру до наметів, де на примусах уже шкварчав обід. Сніданок сьогодні зекономили, і на апетит не скаржився ніхто.